A maneira LT 2050 não segue fazendo o nosso vento Mesmo que o vento não seja nossa prioridade Vamos que vamos essa noite tá crocante, eu vou partir com elas. No mínimo sete amigas me de passarela. Uma mais louca que outra vem da Inglaterra. Onde tá legalizado e nós uma vela. Messi, pouco, com sotaque francês. Afinal, a vida é curta e nós sabe viver. Liguei o Guerreiro, trouxe mais MD. Liga logo no velhinho pra subir o cachê. Chances infinitas possibilidades. Baby, tu me liga sempre que sente saudades. Fazes, fala quem é os caras. Movimenta toda a grana da parada. Meu motorista hoje tá de Lamborghini. Enquanto elas mamam, vivendo a vida de filme. Não tinha nada, pois é, só cai no golpe quem quer. Por isso mesmo todo mundo odeia o Iggy. Só mais um copo só, só mais um gin. Talvez na revoada eu sou mais feliz assim. Só mais um copo, só mais um gin. Vivendo ou não vivendo, vão sempre falar de mim. Só mais um copo, só, só mais um gin. Talvez na revoada eu sou mais feliz assim. Só mais um copo, só, só mais um gin. Vivendo ou não vivendo não sabe falar de mim. A LT, todo mundo odeia o Wick. É 2050. Agora, corra, fora minha gang house. meu Bangkok, corpo solta tá na casa. Pá, então vamos que vamos. A LT. pois é. Só cai no golpe quem quer. Por isso mesmo todo mundo odeia o Iggy. Só mais um copo, só, só mais um